Hosea esura ya 13 Eiramu lienzindo ali Isiraeli Efraimu kayabaire na agamba abantu bajugumba omuli Isiraeli bamwaisirizaga kyonkai akafuka mira baali entambaregyo yamurugiramu rufu na mambo enu bakyazigirire kufakara Efeza yabo mu ebihuku ebihuku byona nibikorwa ababuya nibashuba nibagambira banu bati mutambire baruwanga aba ebitambo abantu nibanywegera ebishushani byenyana arwekyo balishusha oruho rwabwankya anga orume rutaikara kwamuka baliharara nkomushunga arwano anga omwika oguletwa omwidirisha ukawera eiguru omukama nagamba ati inye mba mukama ruwanga wanyu ayabaire misiri taliwo ruwanga ondijo obo muri kumanyasha na inye kandi atali inye taliwo murokozi ondijo ninye ndabamanyaga omwirungu omunsi yomushana gungi nawe kamwalire mukayiguta mukahaga mwaye kuza nikwo kunyebwa kityo ndibaindukira ntale mbazimbire amwanda nkengo ndibagurukira nkedubu eyakirwe ebyana byayo mbatagure nkikikaka mbashe bifuba mbalire yonke ntale Iwe Isiraeli ndikusirikya kyonka nowai alikujuna Mbono mukama wanyu aliyai akabajuna baliyai abatwazi banyu bakabalinda abo mwagambaga muti otuo mukama nabatwazi abakama nkababa nigaire na ashuba nababaiyao ntamirwe muno entambara ya Efraimu eandikirwe obufubwe nimbwe komya na ayaiga nko mukazali kurumwa kyonka aba mwana ataina magezi na ashusha enda eri kusindikirwa ekanga kuturuka nimugirangu ndichungura aba Efraimu mbaiye omumikono ya Sheoli mbachungure arufu iwerufu iwe biriyai ebibundo byawe ebyoteza abanu galiyai amani gawe iwe sheoli agosiri kisabanu tinkya kugirira mbabazi noro efraimu yakugeija eliomera neizi balie liome geregere omuyaga ogwobuwanika guligi maramu bulikamoi akeiguzi samaria nayo likwato mushangu oru eshengire ruwanga wayo baligwa ambanda obwana bwabo babukankabule ahansi nabakazi babo abali babainaenda bali bafumura amabunda